13 uchinchi bob hazrati ayso markaziy ibodatxondan chiqayotganda shogirdlaridan biri uningga ustoz qarang bu nima degan ko'rkam toshlar Nima degan hayvatlik imoratlar dedi hazrati ayso uningga sen bu hayvatlik imoratlarni ko'rib ko'ryotamsan bu yerdagi hamma narsa gumron qilinadi. hatto bir tol ul tishimi?" joyida qoldirilmaydi dedi hazrati ayso zaytun teg'ida markaziy ibodatxona tarafga qarab o'tirganda petrus yoqub yuanna va andarlar ostig'ina uningdin bizga aytingchu bu deganlaringiz qachon yuz berdi bularning yuz berdiganligini bildirdigan qandoq bishorat bo'ludi deb so'rashdi hazrati ayso ularga tushuntirishga boshladi boshqalarning ozdirishidan hoşyar bo'linglar nurg'un kishilar mening nomimni setib men masih köp bo'lman davilib ko'p odamlarni haberleri sizlar urush xabarlari va urush adı mı? vaqtinglardimi zadı bo'lib ketmanglar chunki bu ishlarning yuz berishi muqarrar lekin bu zaman oxiri yetib keldi deganlik emas bir millat yani bir millat bilan urush qiladi bir davlat yana bir davlatga hujum qiladi nurg'un joylarda ya tavrash va ocharchiqlar yuz beradi mana bu ishlarning yuz berishi xuddi homildor ayolning to'lg'ining boshlanganiga o'xshaydi sizlar o'zingizlarga paxat bo'linglar kishilar sizlarni tutqun qilib sotqa topshirib berdi ibodatxonlarda qamchilaydi sizlar Маңы ишәнлиніңла үчін, вали вә патшала алды да, so'roqqa tortilsizlar buning bilan ular oldida mening guvochilarim bo'lasizlar lekin xushxabar butkul millatlarga zamon oxirdan burun yetkazilishi kerak shunga sizlar tutilib sotqa topshirilganda nemi deyishdan andish qilmanglar u chog'da sizlarga nemi nisb etilsa shuni danglar chunki so'zlaguchi sizlar emas muqaddas ruhdir qarindosh qarindishiga ota bolasiga xoyinlik qilib ularni o'limga tutib beridi bolalarmi ota onasi bilan qoshilishib ularni o'limga ishtiridi manga ishongininglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qildi lekin oxirgichi bardoshliq berganlar jazman qut buzildi yirginchlik vayron qiluvchining o'zi turishqa tegishli bo'lmagan yerda tug'ilini ko'gininglarda kitobxonlar bu so'zning ma'nisini tushansin yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin o'gizidikilar uyidiki narsa keraklarini olmay qochsin etizlarda ishlayotganlarmi chopinini ilishi uchun uyiga qaytmay qechib ketsin u kunlarda kechisi absi bo'lgan homildor ayollar va bola emitidigan onalarning holi g'uvoy bu vaqealarning qishqi to'g'ri kelib qolmasligi uchun duo qilinglar chunki u kunlardagi baloyi ofatlar xudo olamni yaratgandan buyon ko'rilib boqmagan kelgusidimu ko'rilmaydi parvardigor u kunlarni ozotmisidi hech kim qutulolmaydi lekin parvardigor u kunlarni o'zi tanlab uchun ozaytgan agar u chog'da birislarga qaranglar qutquzuvchi mashi bu yerda yoki qaranglar masi ana u yerda desa ishonmanglar chunki soxta masiylar soxta payg'ambarlar maydonga keladi agar mumkin bo'lsidi ular Худа таллыганларны мөҗизләр ва караматлар белән аздырган булатты. Шуның өчен яр булыңлар. Мен буларның һәммәсен әйтиш белән сезләрне алдын ала агахландырып койдым. У көннәрдәге балайы опатлар өтүп кеткәндән кийин quyosh qoriyib oy yorug'liq bermas yulduzlar osmondan to'kilib osmon jismlari larziga kelar u chog'da kishilar inson o'g'lining zo'r kuch qudrat va shon sharaf bilan butlo ichida kelayotganligini ko'rdi inson o'g'li farishtalarni avatib o'zi tolg'on kishilarni olamning bir chetidan yana bir chetigacha dunyoning to'rt bulungdin yig'ib bir yaga jam qildi anjur darg'idan saboq elinglar uning shoxlari ko'pirib yangi yo'pilmoq chiqarganda yozning kelishiga oz qolganligini bilasizlar xuddi shuningdek man boyi degan alomatlarning yuz berayotganligini ko'rininglarda xudoning podshohligining ishik oldida ya'ni namoyon bo'lish oldi turayotganligini bilinglar bilib qo'yinglarki mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi osmon zemin yo'qludi biroq mening so'zlarim yo'qolmay mangu inovatlik bo'ludi bu ishlarning yuz beradigan vaqt soatiga kelsak buni otamdan boshqa hech kim bilmaydi na arishdiki farishtalar na o'g'li bilmaydi pahas bo'linglar sagak bo'linglar chunki u vaqt soatning qachon keldiganligini bilmaysizlar bu safarga chiqmoqchi bo'lgan odamning ahvoliga o'xshaydi u yo'lga chiqqan chog'da shakorlarning xizmat doirasini belgilab ularning har biriga birdan vazifa topshirdi darvozadagi kuzatchigimi hoshyor bo'lishni toplaydi shuningga o'xshash sizlarmi hoshyor bo'linglar chunki uyning xo'jayinning keladigan vaqtining kashqurunmi tun yerimimi g'o'ra chilgan vaqtmi yoki sahar vaqtimi uni bilolmaysizlar shunga u tuyuqsiz kelib sizlarni g'aflat uyqusida ko'rib qolmasin sizlarga aytqanlarimni hammanglarga aytiman hoshyor bo'linglar